Nadat hulle klaar feest gevier het, het al die Israëlieten wat daar was, gegaan naar die steden van Juda. Hulle het die klippale afgebreek en die gewijde pale afgekap en hulle het die offerplekke en die altare afgebreek in die hele land Juda en Benjamin, en ook in die land Ephraim en die land Manasse. Dit was die plekke waar mensen voor ander goede geoffer het. Niks het oorgeblij van daar die plekke niet. Daarna het al die Israëlieten teruggegaan naar hulle stede, elkeen na sy eie grond. Iskia het die priesters en leviete in groepe gedeel, elke groep het die werk gekry wat hij moest doen. Die priesters moest brandoffers en eteoffers offer, en die leviete moest vir hulle help werk. Hulle moest ook vir die Heere dankie sê en omprys in die poorte van die tempel van die Heere. Die koning het van sy eie goed gegee vir die brandoffers. Dit was die brandoffers wat hulle in die ochtend en in die aand gebring het, die brandoffers op die nieuwe maanfeeste en die ander feeste. Hulle het dit gedoen soos dit in die wette van Mooses geskryf is. Iskia het vir die mense wat in Jerusalem woon, gesê hulle moet vir die priesters en die leviete alles gee wat hulle nodig het, zodat die priesters en die leviete kan aanhou om te doen wat die Heere wil hee. Toe die Israelite hoor wat hulle moet doen, het hulle die eerste koring gebring wat hulle afgesnij het, en ook die eerste wijn en olijfolie en jening, die eerste van alles wat hulle uit die grond gekry het. Dit was baie, hulle het ook die tiendes gebring van alles wat hulle gehad het, en dit was ook baie. Die Israëlieten en die Jedeers wat in die stede van Juda gewoon het, het ook die tiende van hulle beeste en hulle skape en bokke gebring en die tiende van die goed wat hulle aan hulle God die Heere gewaai het. Hulle het die goed neergezet. Hulle het open gemaakt daarvan. Hulle het in die derde maand begin om die hoope te maken van al die goed en hulle het dit gedoen tot die zevende maand. Toe is jy in die ambtenare kom en hulle sien al die hoope goed, het hulle die Heere en sy volk Israël geprys. Iskia het vir die priesters en die leviete gevra van waar al die hoope goed kom. Die hoepriester Azara was van die Sadok familie. Hij het vir Iskia gesê, vandat die mensen begin het om die offers naar die tempel te brengen, het ons meer als genoeg om te eet, en daar het baie oorgeblij, want die Heere het sy volk gezien. Al hier die hoope goed het oorgeblij, is kie uitgestel hulle met stoorkamers by die tempel bou, en hulle het dit gedoen. Die mensen het aangehou om die offers en tiendes en gewaarde presente te brengen. Die leviet kon dan nie moes kyk dat hulle alles recht bere, en sy broers ze mee het omgehaald die koning in Azaria, die hoof van die tempel, het vir Konania en Simee gekies en aangestel. Hulle het ook vir Jegeel, Asasha, Nagat, Asol, Jerimot, Josabat, Eliel, Jesmokio, Magat en Benaya aangestel om hulle te help. Die Levit Koreseen van Jemna was die waag bij die oospoort. Hy moes die presente neem wat die mense self besluit het om vir die Heere te brengen. Hij moest die offers uitdeel wat die priesters moet krijgen en hij moest ook die hooggewaarde presente uitdeel. En Eden, Benjamin, Jesaja, Samarion, Amara en Sekanion moest om help om die presente uit te deel in die stede waar die priesters gewoon het. Hij het het gegeven voor die groepen priesters en leviete, voor die ou mensen en voor die jong mensen. Hulle moest aanhou om dit uit te deel, ook voor die priesters en die leviete wat drie jaar en ouder was, allemaal wie zijn name in die naamlijst geskryf is, en wat later na die tempel moest komen om daar in hulle groepe die werk te doen wat hulle elke dag moest doen. Hulle het die priesterse name in die naamlijst geskryf, en hulle het ook geskryf aan wat er familie die priesters behoort, maar hulle het die name van die leviete wat 20 jaar en ouder was, geskryf bij die groepe waar hulle gewerk het. Hulle het die name van allemaal in die priesterfamilies geskryf in die naamlijst, ook die name van die babakies, die vrouwen, die ziens en die dochters. Maar net die mensen wat aangehou het om hulle self te wei, kon in die tempel werk. Daar was priesters van die nageslag van Aaron wat buiten elke stad in die weivelde was. Die koning het maans gekies en aangestel om vir die priesters die presente te gee wat hulle moes kry. Hulle moes dit gee vir elke man of sien van die priesters en vir elke leviet wie zijn naam in die naamlijst geskryf was. Hiskia het gesê hulle moet dit in die hele land hier doen. Hij het aangehou om goede dingen te doen. Hij het die rechte dingen gedoen waarvan zijn God die Heere hou. Hij het alles met zijn hele hart gedoen, alles wat hij wou doen om zijn God te dien, om die werk bij die tempel te doen en om gehoorzaam te wees aan die wette en geboeien van zijn God. En dit het goed gegaan met Hiskia.